боби дар осмон аломати бузурге намудор шуд инак зани офтобро ҳамчун либос дар бар карда буд моҳ зери пойҳояш меистод ва дар сар тоҷе дошт ки он аз дувоздаҳ ситора иборат буд зан ҳомиладор буд ӯ таваллуд мекард ва аз дард фарьёд мекашид سپس در آسمان علامتی دیگر نمودار شد اژدهاری بزرگ علاوگونه که هفت سر و ده شاخ داشت بر سرهایش هفت تاج خورد بود دومی اژدهار سه یکی ستاره ها را از آسمان رفته به زمین می پرتافت اژدهار در پیش زن می ایستاد تا که کودکی او را در برابری تولد شدنش فرو برد عاقبت زن پسر تولد کرد و کودک در حال از پیش اجدهار به سوی خدا و تخت او برده شد زیرا این کودک همه خلق ها را با اسای آهنین حکمرانی خواهد کرد زن گریخته به جای رفت که خدا در بیابان آماده کرده بود در آنجا او 1260 روز نگهبانی کرده شد در آسمان جنگ سر زد فرشته های بزرگ میکائیل با فرشتگانش بر ضد اژدهار می جنگید ва аждаҳор бо фариштагони худ ҳамлаи ҷавобӣ мегардонд аммо зӯри аждаҳор нарасид ва ӯ ҳамроҳи фариштагонаш ҷои худро дар осмон аз даст дод ин аждаҳори бузургҷусса мори қадимаест ки иблис ва шайтон ном дошта тамоми ҷаҳонро гумроҳ мекунад ӯ ҳамроҳи фариштагонаш ба замин афканда шуд дар осмон овози баланде шунидам ки мегуфт инак наҷот қувват ва подшоҳии худои мову қудрати таъиншудаи ӯ фаро расид зеро айбдоркунандаи бародарону хоҳаронамон ки онҳоро шабу рӯз дар пеши худоямон сиёҳ мекард ба зер афканда шуд онҳо бо хуни барраки ҳамон исо аст ва бо каломи шаҳодат дар бораи ӯ бар шайтон ғолиб омаданд зеро ҷони худро то дами марг дареғ надоштанд шодӣ кунед эй осмонҳо ва сокинони он аммо вой бар ҳоли баҳру замин чунки шайтон бар шумо фуруд омад ӯ сахт хашмгин аст зеро медонад ки вақташ кам мондааст аждаҳор чун фаҳмид ки ба замин афканда шуд занеро ки писар таваллуд карда буд пайгирӣ намуд аммо ба зан мисли болҳои уқоб ду боли бузург дода шуд то ба ҷое парвоз кунад ки ба ӯ дар биёбон омода шуда буд дар он ҷо ки аз ҳузури мор дур аст ӯ сею ним сол нигаҳбонӣ карда шуд аз ақиби зан мор аз даҳонаш обе ба мисли дарьё сар дод то ки занро ғарқ кунад аммо замин даҳонашро кушода дарьёе аз даҳони аждаҳор баромадаро фурӯ бурд ва ҳамин тавр ба зан ёрӣ дод аждаҳор аз зан дар ғазаб шуда рафт то ки бо фарзандони дигари зан биҷангад яъне бо онҳое ки фармонҳои худоро ба ҷо меоранд ва дар бораи исо шаҳодат медиҳанд инак аждаҳор омада дар соҳили баҳр истод